Mill-arkivji qed jitwassal fuq netfm kif ukoll fuq netfm.com.mt. Il-mistieden tal-lum se jkellimna dwar ir-riċerka li għamel fuq l-istorja tal-ħobs u l-kultura tal-ikel. Ippubblika diversi studji u pubblikazzjonijiet fuq dan is-suġġett. Dottor Noel Buttigieg huwa lettur anzjan u riċerkatur akkademiku fl-Istitut għat-Turiżmu, Ivvjaġġar u l-Kultura fl-Università ta' Malta. Jispeċjalizza fil-wirt kulturali b'interess partikulari fil-kultura tal-ikel. Il-proġett attwali tiegħu jinkludi riċerka dwar l-ikel u l-pellegrinaġġ, it-turiżmu tal-ikel u l-wirt eh, kulinari. Bla dubju, Dottor Buttigieg jibqa' marbut mal-proġett kontinwu tiegħu dwar l-istorja tal-ħobż u l-kultura. Bħalissa huwa involut f'numru ta' proġetti relatati ma' programmi edukattivi maħsuba għal professjonisti fis-settur tal-wirt kulturali. Barra minn hekk huwa impenjat fir-riċerka tal-imġiba tal-udjenza fil-mużewijiet permezz tal-użu tat-teknoloġija innovattiva. Dr. Buttigieg kien l-isponser ewlieni tal-applikazzjoni b'suċċess biex il-ftira tiġi inkluża fil-lista tal-UNESCO għal wirt kulturali intanġibbli. Huwa d-Direttur ta' Tales History Limited, fergħa fi ħdan l-Aġenzija Nazzjonali Heritage Malta. Huwa wkoll membru fil-Kumitat tal-Malta Historical Society u tal-Milizia Sagra. Bi pjaċir hawn fl-istudjo ta' Net FM nilqa' lil Dr. Noel Buttigieg. Grazzi Noel li l-għajt mill-ewwel din l-istedina. Lilek ili nafek naħseb qrib 30 sena issa meta kont tiġi tirriċerka fl-arkivju tal-katidral. 30 sena ilu nowi. Kena tkelli xar. Anka jien. Eh, ekku, jissu lejn 94-95 bdiet biex najdu għek il-mamudija tijaj li nibda niskopri ftit ftit eh, l-esperienza tijaj bħala student li għet jistudja l-istoria eh, fl-arkivju. Dak iż-żmien sintendi eh, tidħol b'ċertu eh, biża, b'ċertu nuqqas ta' informazzjoni, speċjalment meta wieħed f'daqqa waħda jiġi mitlub li jagħmel riċerka fuq tema li d-dokumenti tagħha huma miktubin bl-idejn. Ekku, u bil-Latin. Latin u Taljan. Taljan antik, eh, Latin u użet minn kollox dawn huma eh, dokumenti relatati, ġifri hawnhekk qed nirreferu għal l-arkivju tal-Katedra tal-Inkwiżizzjoni, dokumenti tal-Inkwiżizzjoni. Ġifri dawn huma eh, l-arkivju tal-proċessi kriminali tal-arkivju tal-Inkwiżizzjoni li minnhom daw għandna l fuq minn 400 volum. fost fost mbagħad eh, aspetti oħra li hemm fl-istess fl-istess eh, arkivju. U hawnhekk eh, bdejt. X'kien x'kien tiftakar l-assignment kien? Mela dana li ġara kien nsellimlu minn hawnhekk it-tnej li aħna nafu ħabib kbir tagħna l-professur Karmel Kassar. Dana kont attendejt għal għal serje ta' lectures minn tiegħu fejn minar maridna spiċċajna konna grupp ta' zaza illi inna mrajna ma' tema illi u kienet jaqsam maħna fejn iżet minn kollox din hija għal dak iż-żmien kienet pjuttost innovattiva fejn eh, l-istorja eh, tal-poplu, eh, ġifiri aspetti soċjali u kulturali, jibdew jingħataw naqra iżet importanza. Dana fit Tajjeb li ngħidu li fid-disgħinijiet ma tantx kien hemm interess kbir, għadu anke saħansitra f'Malta, illi jkun hemm interess f'dawn l-aspetti. Biss eh, bdejna ftit ftit eh, nibnu eh, numru ta' nies, għax wara mhm, wara mhm. fl-aħħar mill-aħħar din kien ukoll għan ta' Carmel Kassar li jimbena tim ta' nies illi jibda jħares lejn daw id-dokumenti mod partikolari. Nifselmu l-memorja. Niftakar pereżempju qed iġibli ħafna memorja nsellem ukoll lil diversi studenti kollegi tiegħek, Tony Kaminzuli, Kenneth Gambin, Kenneth Gambin, ekku, Mario Xwireb. Daw kienu nies li primarjarment dawn huma affarijiet li normalment nies ma tantx jaħsbu fuqhom, anke riċerkaturi nifishom. Il-fatt li hemm grupp ta' nies li qogħdin jaħdmu minn wara illi finalment jagħmlu l-arkivju possibbli biex ir-riċerkatur ikun jista' jagħmel ir-riċerka tiegħu. Ġifieri inti għandek nies li qegħdin eh, irawmuk u jippreparaw dawk il-ħiliet neċessarji biex int appuntu tkun tista' mhux biss taqra id-dokument, imma li ħaġa importanti li tinterpreta d-dokument. Ekku, ekku. Imma minn hawnhekk insellmu l-memorja ta' Dun Ġwanna Zoppardi illi kien il-moħħ wara kollox biex appuntu jagħmel dan, dan, dan l-arkivju aċċessibbli għan-nies. Ġifieri hemm bla dubju hemm sensilata nies oħrajn u soqgħodu nsemmu wieħed wieħed, imma r-realtà hi li dawn dawn, dawn l-arkivji wkoll kienu jiġu meqjusa bħala pjuttost sensittivi minfħabba li kien hemm eh, tifsiriet fihom illi kienu wkoll setgħu jxekklu t-twemmin, it-twemmin Kattoliku żied minn kollox. Wara kollox l-Inkwiżizzjoni ġiet imwaffqa biex appuntu trażżan, fost affarijiet oħra, ir-riforma Protestanta li kienet qed isseħħ primarjarment lejn in-naħa ta' fuq tal-Ewropa. Dana kollu wassal biex iżjed minn kollox Carmel Kassar eh, xettel fina dan il-ħsieb illi l-interpretazzjoni tad dokument ma teqpax marbuta ma xkien qiegħed jingħata tal-kastik jew min kien qiegħed imma iżjed minn kollox beda iġelna naqraw bejn il-linji mhm, mhm. biex nippruvaw nifmu minn din is-soċjetà eh, din is-soċjetà tas-seklu 16, 17, 18 f'Malta u bdejna nippruvaw din nippruvaw nifmuha. Kien pjuttost xogħol li għadu fil-bidu tiegħu, biss minkejja kollox kien hemm sensiela ta' żgħażagħ illi innamraw mal-post. Jiena nnamrajt mal-arkivju għal bosta raġunijiet. L-ewwel nies minħabba id-dokumentazzjoni nnifisha li wħud minnhom huma pjuttost gustużi. Ekku, koloriti. Għandek stejjer li huma pjuttost gustużi li eh, li ku kellek tħares li jom blajnejn tal-lum pjuttost ma tifimomx, anzi pjuttost titħaq. Meta inti għandek prattiċi li llum dawn nafu li anka xjentifikament laqas huma biss possibbli, ma dak iż-żmien kienu jemmnu fihom daqs li kieku kienet il-verità iżjed minn daqs il-Bibbja. Ġifieri kien hemm dan l-element. L-element l-ieħor li kien interessani ħafna hu Illi jiena wkoll spiċċajt bħala student ħaddiem fl-iskema ta' student ħaddiem dak iż-żmien ukoll naħdem il-Palazz tal-Inkwiżitur. Allura għad kellek kien hemm dik il-possibilità illi xi kultant tiftakar uħud mill-każijiet illi tkun qed taqra fl-arkivju u fl-istess ħin l-immaġinazzjoni tiġri bik imma fl-istess post fejn dan kollu kien qed iseħħ. Allura trid u ma tridx, Eh, kien hemm dan il-proċess illi fil-kas tiegħi beda pjuttost kmieni, ġifieri jiena mat-tieni sena mat-tieni sena għalhekk 94 mat-tieni sena. Naħseb Carmel Kassa. Riċerka l-atteżi tiegħek. U żgur jiena bdejt nara 1653-1655 il-perjodu tal-inkwiżitorjat ta' Federico Borromeo illi eh, it-siju tiegħu eh, Carlo Borromeo kien riformista illi f'Milan ħadem qatih kontra l-introduzzjoni ta' ħsibijiet protestanti eh, ġewwa ġewwa naħa ta' fuq tal-Italja, ġifieri dana eventwalment eh, eh, Karlo ġi ġi ġi proklamat bħala qaddis u n-naputu tiegħu, n-naput Federico Borromeo li pjuttost kien intelligenti ehm, u dana jiġduħu kol fost affarijiet oħra il-mod ta' kif mexxa il-perjodu tal-inkwiżitorjat tiegħu. Barra minn hekk, li hemm ukoll interessanti hu li għandna kien hemm kittib ieħor, il-riċerkatur ieħor kbir, illi għena għamel ħafna xogħol bażiku illi li kku illum meta tħares leħ tajt dan mhux importanti. Minn fħabba li huwa primarjament diskrettiv, hawnhekk qed nirreferi għal Patri Alessandro Bonnici. Nselmu l-memorja tiegħu. Nselmu l-memorja tiegħu minn hawnhekk. Ehm, Alessandro Bonnici ħares lejn bosta dokumenti u tana stampa ċara ta' bażikament kważi kull kull inkwiżitur. Li hu interessanti minn hemmhekk hu li mbagħad bejn dak li ta' Alessandru Bonnici, bejn il-ħsieb ta' Karmel Cassar, bdejna dal-movument illi bdejna nħarsu lejn l-aspetti soċjokulturali tal-perjodu tas-seklu 16, 17 u 18. Tista' tgħid kien perjodu ġdid. Totalment ġdid. Għar-riċerka. Kien ġdid minn bosta aspetti. Kien ġdid minħabba li l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni kien għadu tista' tgħid fil-bidu tiegħu, għadu ġie miftuħ biex ir-riċerkaturi jibdew iħarsu lejh. Kien hemm diġà l-Professur Ciappara. Eżatt, Franz Ciappara, nsellmulu minn hawnhekk, Professur Franz Ciappara ħadem ħafna fuq is-seklu tmintax, speċjalment it-tieni nofs tas-seklu tmintax. Ġifieri il-perjodu tal-Illuminiżmu, Franz Ciappara anke fost affarijiet oħra relazzjonijiet tal-Istat mal-Knisja, ġifieri dawn huma kollha elementi li l-Professur Ciappara kien ħadem fuqhom. Għandek li ġara kien illi bosta nies iddakru minn dan il-ħsieb li mbagħad minnhom ġifieri daw mhux biss għamlu eh, kors tal-baċellerat imma wkoll għamlu kors maġistru ehm, ġifieri fil-każ tiegħi jiena mbagħad eh, bqajt bqajt tiela dottorat ukoll. U żgur, fil-każ tad-dottorat jiena ħallat tumbat samt f'arkivi oħrajn eh, minħabba illi tibda tinduna li fil-waqt li l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni. U qasam ieħor. Huwa rikk, huwa rikk f'dak l-aspett tar-reliġjon, meta inti tħares imbagħad lejn eh, rati ċivili, eh, tibda tinduna li eh, dawk dawk l-affarijiet gustużi li xkultant kienu jġeluk titħawat li qed taqra dokument tal-Inkwiżizzjoni jekk għandek xi ħadd li qed jakkuża lilu nnifsu jew nkella xi ħadd li qed jagħmel li qed jakkuża xi ħadd ieħor sewwa, mhm. daw ċertu deskrizzjonijiet kienu jpenġuhom ta' motu manjera li fil-waqt li qegħdin jgħidu li dimbu, fl-istess mod qegħdin waħlu f'xi ħadd ieħor. Ġifieri daw l-elementi huma pjuttost gustużi, imma tara wkoll eh, aspetti bħal pereżempju l-biża' mill-mewt, eh, il-biża' mid-dnub. Ehm, ġifieri inti għandek nies illi kellhom rispett kbir lejn l-awtorità ta' tal-Inkwiżitur. U dawk li ma kellhomx kienu jaqlawha, tajb li ngħidu ħafna nies jaħsbu li l-Inkwiżizzjoni f'Malta kienet xi waħda li kienet toqtol in-nies, fil-verità dak ma qatt ma kien il-każ. Mhux l-Inkwiżizzjoni Spanjola. Le, le, le, qed nitkellmu fuq qed nitkellmu tajjeb tajjeb tajjeb li nsemmu din li qed nitkellmu fuq aspett pjuttost differenti. Imma meta tħares lejn, pereżempju, għad-dottorat jiena wkoll ħarist lejn il-proċessi kriminali ċivili tal-qorti tal-Manja Kuri Kastellinja ġifiri il-qorti tal-Gran Mastru. Li din l-Arkivju Nazzjonali. Li ġej mill-Arkivju Nazzjonali ġewwa r-Rabat imma anka dokumenti mill-fera tal-Arkivju Nazzjonali ġewwa l-Imdina fejn hemmhekk hemm eh, pereżempju l-kollezzjoni sabiħa ta' dawk li kienu jisejħu libri karċerati. Fejn eh, minn hemmhekk tibda tara qishom l-okkorrenzi dawk li nsejħulhom illum l-okkorrenzi tal-pulizija ġifieri għandek qishom rapporti tal-kattapani fil-qosor fejn jagħtik jagħtik eh, jagħtik din il-snapshot isu ħar it-tratt ta' sitwazzjoni partikolari u mal-vera bażiċi fin-natura tagħhom ġifieri normalment kull ma kienu jiktbu kienet eh, data ta' meta saħ ta' meta seħ is-sitwazzjoni li qed jirrapporta l-kattapan il-pulizija eh, normalment l-isem ta' min qed jagħmel minnhom bil Uħut minnhom bil-laqam, uħut minnhom jgħidlek ukoll. Il-professjoni. Il-professjoni, hemm elementi li huma pjuttost pjuttost minkejja li fiċ Għandek għandek id-dettalji. Iva, mbagħad speċjalment l-aħħar parti, mela, ġieli kienu jkunu l-vera xotti. Mifħabba li xkultant qed titratta ma' nies li daw żbaljaw darba f'ħajjithom, imma mbagħad għandek għandek familji Fil-każ tiegħi hemm familja partikolari kienu jgħidulhom taċ-ċenaklu. Taċ-ċenaklu. Mela inti għandek fil-familja taċ-ċenaklu għandek wieħed li huwa Viskonte, ġifier dan wieħed imlaħħa fil-pulizija ta' dak iż-żmien. Għandek wieħed li kien mużuratori di frumento, ġifier dan kien jiżen il-qamħ, u għandek ieħor li kien eh, burdnar u għandek ieħor li kien furnar. U daw kellhom. Kienu jdawruha bejnietom. Iva, iva, da network eh, kumpless ħafna illi il-pulizija naħseb illi kienet għarfet kif timmaniġjom illi fil-waqt li kien hemm drabi fejn kienet tarrestom fħabba eh, li kien ikun hemm bżonn li tarrestom u kien jeħlu multi u jeħlu l-ħabs. Tajper ngħidu l-ħabs anka fi żmien l-Inkwiżizzjoni ma anka fi żmien Dokumenti ta' tal-Manja Kurja Kastellanija, il-ħabs kien biss perjodu fejn fih inti wieħed jiġber l-informazzjoni neċessarja qabel ma tingħata sentenza. Jiġifieri il-ħabs mhuwiex il-ħabs bil-ħsieb riformatorju li nafu bih illum. Il-ħabs kien biss perjodu biex jiena nżommok magħluq ġo ċella sakemm niġbor l-evidenza kollha li għandi bżonn imma mbagħad wara li tinġabar l-evidenza kollha Eh, dak li jkun kien jingħata fil-fatt kif qed inti. No, fil-fatt eh, il-dokumenti tal-istatus animarum fejn jidħlu il-karċerati tal-Manja Kurja Kastellanija, id-dettalji l-ismijiet huma limitati, eh, kollok għaxra b'kollox. Ekku, il-raġuni li kien hemm l-ewwel turnover kbira. Il-fattur liħor li kien ikun hemm, pereżempju mill-libri karċerati joħorġu, jgħidlek li pereżempju dattali kien arrestat. Imma peress li ħallas iċ-ċitazzjoni li ġiet fuqu, eh, da ġi liberat. Il-liberat ma jfissirx il-liberat fis-sens tagħna llum, ġifieri eh, ġifieri dana il- kellu jħallas għad-danni per eżempju li sofra xi ħadd ieħor. Ġifieri hemm hemm dawn l-elementi li mill-libri karċerati huma pjuttost importanti. Imma mbagħad fl-aħħar imma mhux f'kull mhux f'kull daħla, ikollok ukoll jgħidlek illi pereżempju dan għadda għal każ fil-qorti. U dak huwa importanti ħafna għax imbagħad minn hemmhekk tibda tara kif id-dokumenti jibdew jirreferu għal xulxin. Ġifieri wieħed wieħed li jara l-libri karċerati, u jien ngħid jien rajthom rajthom kollha tas-seklu tmintax, dawk li hemm li hemm li nsibu fil bħala volumi. Bħala volumi l-imdina. Uħud minnhom li kienu importanti għar-riċerka partikolari tiegħi tad-dottorat, u mbagħad għenuni ħafna għax dawn ukoll jagħtuk ir-referenza li dina u mbagħad hemm pereżempju każ pendenti l-Qorti. Allura inti tmur tfittex dak il-każ pendenti l-Qorti. Tajjeb illi ngħidu hawnhekk qed nitkellmu fuq dokumenti fejn inti m'għandekx pereżempju bee biex tfittex butiġieġ. Ir-riċerka titlob illi wieħed inaqqar xi kultant nsellmu minn hawnhekk lettur ieħor tagħna li ġie rikonoxxut riċentament, il-Professur Henry Frendo li darba qalli meta gergiert fuq kemm hemm kemm xogħol, kien qalli Buttigieg, jekk mhux ħa tagħsar id-demm minn ġol-blat, int mhux ħa tasal imkien. U hekk hu. Wasartu. Realtà hi li jekk jekk ma ħnissa nkunu kapaċi nasru id-demm minn ġol-blat, id-dokument se jibqa' dokument pjuttost artifiċjali. Jiġifieri inti kull ma tagħmel huwa teqilbu bil-lingwa illi jista' jifhimha kulħadd, imma mbagħad ma tmurx oltre u tara kif din in-narrattiva ttiegħi l-interpretazzjoni tiegħek. Noel, kif mort għall-kultura tal-ikel, għar-riċerka fuq il-kultura tal-ikel? Mistoqsija tajba. Filli qiegħed tiffoka fuq l-Inkwiżitur, l-Inkwiżizzjoni, filli mort. Mela, xi ħaġa li kienet tinteressani ħafna hi u din minn dejjem kienet kienet f'moħħi, eh, hija fil-fatt mbagħad it-tieni riċerka tiegħi kienet appuntu fuq hekk. Jiena provajt nifhem it-tranzizzjoni mentali illi l-Malti kien għaddej minn min ħsieb pjuttost rurali ta' qabel ma waslet l-Ordni San Ġwan. illi għaddew minn tal-inqas tnejn tliet ġenerazzjonijiet qabel ma bdejna nifhmu l-kunċett ta' x'inhi belt eh, bħal Birgu. Mbagħad eventwalment eh, il-Belt Valletta ma saħansitra id-dawra ta' mal-Port il-Kbir tista' tqishom bħala belt waħda. Ġifieri inti għandek dal-proċess fejn il-Malti jibda ftit ftit jaddotta lilu nnifsu kultura din dejjem ngħid li kulturi hija xi ħaġa ħajja, kulturi hija xi ħaġa li tuħu nnifsu tinbidel maż-żmien. Ħafna nies jaħsbu li l-kultura hija xi ħaġa statika u ma tinbidilx, imma fir-realtà dik hija xi ħaġa li fil-fatt il-ħin kollu il-ħin kollu tiddakkar minn ta' qabel biex tiġġedded għal ta' quddiem. Ta' wara. Eh, u li kienet jinteressani ħafna u li meta kont qed naqra d-dokumenti l-Inkwiżizzjoni, kien hemm dal-bosta aspetti li tibda taraf li hemm dan il-tibdil ftit ftit fil-ħsieb tal-Malti illi kien qed joqgħod fl-inħawi tal-Port il-Kbir. Tajjeb illi ngħidu li dan mhux Malti biss imma kien hemm tista' tgħid li kien qed pjuttost spazju kosmopolita għax inti kellek bosta barranin, bosta barranin jien dejjem ngħid illi l-baħar illi jiżola l-gżira eventwalment sar il-pont li jaqgħad il-gżira ma speċjalment man-naħa t'isfel tal-Ewropa. Il-mentalità kienet varja bejn tal-port u tal-belt tal-belt u tal-raħal, ġifiri ma' seklu ma' seklu 17 nibdew naraw illi din id-dikotomija eh, tibda toħroġ tibda toħroġ b'mod ċar, ġifiri għandek nies illi jafu li fil-belt pereżempju jitkellmu b'tali mod partikolari jew jirreferu għal ċertu oġġetti eh, b'kelma partikolari, imma fir-raħal eh, dana kien il-kelma kienet kienet kienet pjuttost differenti. Jidil li De Soldanis jagħmel referenza għal eh, dan li qed tgħid De Soldanis kien inkwetat fuq ħafna affarijiet. De Soldanis fis-seklu 18 kien ukoll inkwetat fuq il-fatt li pereżempju ehm, ġifri min jaf kif jaħseb għallum li eh, jagħti spjegazzjoni fuq kif il-produzzjoni tan-naħal tal-għasel naqset minħabba l-espansjoni tal-bini li kien qiegħed iseħħ. Dan ġej ġifieri minn għawdex dan qed jikteb inkwetat ħafna illi dan qed tqis illi bħallum qed titkellmu fuq l-agrikoltura dak iż-żmien ġifieri nitkellmu fuq 300 sena ilu. Eżatt. Eh, dan għandu dan imma da soldanis ukoll għandu seba' djalogi li huma l-vera l-vera interessanti li jindikaw id-differenza bejn il-belt u r-raħal. Li ġara kien li ġara kien li waqt li kien dan dal-proċess kollu għaddej, jiena wkoll bdejt ninnota. Li daw ħin kollu isemmu l-ikel. Issa, f'ċertu każijiet, speċjalment fl-Inkwiżizzjoni, l-ikel jissema minn fħabba. Minħabba randan, naħseb, probabli u. Eh, għandek bussel, għandek ritmi kulinari li kienet tiddettom l-knisja. Eh, Ir-randan u wieħed minnhom. Eh, menti għandek kull nar ta' erba, kull nar ta' ġimgħa u kull nar ta' sibt, ma stajx tiekol laħam, ħalib u derivattivi tal-ħalib, bħal ġobon per eżempju, u bajt, ma stajx tikolhom dawk. Jiġifieri bażikament inti qed tgħid il-popolin li kienu jieklu kwantità kbira ta' ħobż u mbagħad dawn l-affarijiet magħhom. Daw kienu bażikament qed mhux isumu imma daw kienu jagħmlu kważi nofs is-sena, jiġifieri meta tgħodd l-Avvent. Jiġifieri anke qabel il-Milied, il-perjodu tal-Avvent qabel il-Milied, inti trid issum kuljum, kuljum. Jiġifieri dan mhux eżatt, ir-Randan trid issum kuljum. Din tinbidel biss eh, fis-seklu 20 meta il-Knisja eh, tibda tippermetti li pereżempju il-ħalib jkun jista' jinxtorob. Ġifieri bażikament dawn kienu qed jieklu il-ħobs waħdu. Iva, iva. Eh, U forsi ħaxix. Dana id-dieta kienet pjuttost frugali, Imma fl-inkwiżizzjoni nsibu daw in-nies li qegħdin jitilgħu qed jgħidlu l-inkwiżitur ara aħfirli imma jien ma kelli xejn x'niekol ħlief biċċtejn muntadella u kilthom. U daw mar għand l-inkwiżitur għax dana ma jridx illi tibqa' tebgħa fuq il-kuxjenza u jekk il-Bambin jiġi biex jieħdu dana ħa jispiċċa eh, fl-infern. Dak iż-żmien ma kienx hemm hemm kunċett ta' purgatorju, dak il-kunċett kien jew jew tmur il-ġenna Jew tmur jew tmur l-infern switch, jew on jew off. U li ġara kien li bdejt ninnamra ftit ftit imma wkoll bdiet taqbadni kurżità kbira fuq eh, aspetti kulinari li kienu qegħdin jissemmew eh, meta wieħed qed jixed qudiem l-inkwiżitur. U f'ħafna drabi l-ikel huwa biss sekondarju. Jiġifieri tajjeb illi ngħidu li dawn ma, dawn id-dokumenti ma ġewx miktuba għar-riċerkatur. Dawn id-dokumenti ma ġewx imsejsa b'mod u manjiera illi jinfurmaw fuq il-ħajja soċjali, li jinfurmaw fuq id-dieta u l-kultura kulinari ta' dak iż-żmien. Dak mhux il-każ. Jiġifieri inti bażikament li qed nipprova ngħid hu illi f'ċertu temi, Jekk ma taqbadx it-temi wisgħin tal-Inkwiżizzjoni, stħarrijiet, per eżempju, illi ħa ssib ruxmata ta' informazzjoni, jekk qegħdin ngħidu fuq bigamija, ġifieri inti li jkollok tkun miżżewweġ iżjed iżjed minn darba f'żewġ postijiet differenti, li ħa ssib każijiet minnhom, minfħabba li kienu jappartjenu eżattament għar-rwol primarju tal-qorti tal-Inkwiżizzjoni, l-aspetti l-oħrajn kollha, ġifieri jekk inti trid tagħmel studju fuq il-ħwejjeġ, per eżempju, għax ġieli kien jagħmlu referenzi għal ħwejjeġ, inti trid qalleb ħafna folios, ħafna karti, Eh, ħafna dokumenti. Biex forsi s-sib. Biex forsi s-sib. Allora ġieli tqatta sijat sħaħ illi u xkol dan tkunu momenti ta' disprament. U ma xejn. Eżatt, fejn tibda tajt jimma nafxet namel hawnhekk, ħanieqaf, dimmi ideja tajba. Eh, U ġieli issib eh, paragrafu wieħed u dal-paragrafu jiftaħlek jiftaħlek tieqa fuq il-passat li jippermettilek eh, tifhem ħafna iżjed eh, is-soċjetà dak iż-żmien. L-ikel daħalek. L-ikel bejn in-nies komuni u l-kavallieri. Ivarja. Mela, bla dubju illi hemm sitwazzjonijiet fejn ivarja. Tajjeb illi ngħidu illi meta qed nitkellmu fuq il-kavallerja qegħdin nitkellmu fuq bejn wieħed u ieħor qisu tnejn fil-mija tal-popolazzjoni. Bħalissa hija moda ħafna li nbiegħu u ngħidu li dan huwa l-ikel tal-kavallieri, naraw ukoll x'qed jiġri f'ċertu rħula tagħna, pereżempju li qed jidentifikaw lilhom infushom ma' prodott. F'ċertu postijiet iva, hemm ħafna interpretazzjoni wiesa, hemm ħafna Eh, kif naqbad ngħid. Hemm sitwazzjonijiet fejn huma żbaljati. Ġifieri ma dan huwa dan huwa ir-riċerka fuq li kelli pjuttost riċenti. Ġifieri jiena kull ma ili issa nikteb fuq l-ewwel ktib li pubblikajt kien fl-2003. Fl-2003 ma kollega u ħabib tiegħi eh, Kenneth Gambin li kienu kol riċerkatur eh, fuq l-Inkwiżizzjoni. U Imma mbagħad eh, hemm qata sħiħa, ġifieri li ku kellek li ku kellna nitkellmu ftit fuq l-istorjografija tal-ikel. Eh, l-ewwel persuna li bdiet tikteb naqra fuq l-ikel kien eh, kien artiklu kien jismu ċibi antiki Maltezi. Illi fih dana hemm silet uħut mill-ikel illi. Min kitbu? Illi dana U ħarġu Lanfranco dan. Illi mbagħad fl-ewwel sentenza tiegħu jgħid illi għadna għadna qqas biss bdejna dana 1963. Dan qed jgħid għadna laqqas biss bdejna nistudjaw eh, il-kultura kulinari Maltija, il-gastronomija Maltija. 30 sena wara, fit-93, joħroġ il-ktib tiegħu eh, Folk Tales of Malta, eh, Folk Tales and Legends of Malta, u f'nofs il-ktieb jerġa' jtenni l-istess l-istess ħaġa. Fortunatament, fortunatament, sena wara Carmel Kassar ippubblika monograf ktejjeb irqiq ħafna li kien jismu kien jitratta il-fenkata f'Malta. Akku. Eh, dan kien sponsorjat mill-gvern ta' dak iż-żmien u ma kienx meqjus bħala xi ħaġa importanti li wieħed li wieħed iħares lejha. Illum inħarsu lejh dal-monograff inħarsu lejh eh, bajn totalment differenti minfħabba illi nistgħu ngħidu li kien xogħol eh, xogħol bikri eh, fis-settur ta' kif wieħed iħares lejn id-dokumentazzjoni u jinterpreta għal bżonnijiet illi wieħed illi wieħed seta' illi wieħed seta' jimraħ mbagħad fis-settur tal- tal-ikel. Ġuri, bażikament li nipprova ngħid u li f'dan nuqqas kollu, f'dan nuqqas kollu, eh, bdejna nippruvaw nifmu u bdejna nippruvaw nikkoreġu. Uħut mill-affarijiet illi spiċċajna qegħdin ngħidu l-istorja tal-kultura tal-ikel ta' Malta. Bażikament eh, fuq dak li tiftakar in-nanna u l-bużnanna. U bdejna naslu għal konklużjonijiet illi kienu errati. Eh, per eżempju, ta' ċikkulata, fi ċikkulata għanna eh, hemm ħafna żbalji. Fil-kafe, per eżempju, fl-istorja tal-kafe, hemm ħafna żbalji, per eżempju. Din id-dokumentazzjoni, is-sena, is-snin tagħhom. Semmejt iċ-ċikkulata, semmejt il-kafe. Mela, eh, kemm tmur lura? Ħansemmu l-kafe. Mela, l-ewwel referenza li għandna għal kafè tmur lura l-1631 fejn l-Inkwiżitur Martin Alfieri qiegħed jordna lil kalzrier dak bl-Ingliż insejħulu prison warden sewwa, ġifier dak li jħossib il-ħabsin. Il-kartzrier tal-ħabs tal-Palazz tal-Inkwiżitur biex imur eh, jaqbad jarresta lil skjav partikolari illi u l-Inkwiżitur qed jgħidlu Qed jgħidlu, dan sa ssibu f'dak il-ħanut fejn normalment qed tinxtorob eh, erba. Eh, ġifieri dan qas qed jgħidu dan isa spezja qed jgħidu dan, all right? Eh, dik ta' kafe. Fejn tinxtorob din ix-xarba tal-kafe. U dan il-ħanut jiffrekwentawh il-misilmin, li bażikament huwa l-għadu tajjeb. Ġifieri l-iskjav kien ġab parti mill-memorja tiegħu tal-passat tiegħu, tal-libertà tiegħu ġewwa pajjiżu u dana kien jiftakar fiha dak bħal meta jkollna nies li Maltin li joqogħdu barra minn Malta u jgħidlek tella' li ħobża miegħek ta' jew tella' li ġbejna miegħek, ġifieri dak li bl-Ingliż insejħulha home away from home. Ġifieri inti ġġedded il-memorji permezz permezz tal-ikel. Daw kellhom ħanut tal-kafè. 1631. Ma jfissirx illi l-kafè ma kienx qabel qabel dik is-sena f'Malta diġa jeżisti. Imma dokumentat. Ġifri Maltin kienu kienu jihdu il-kafe b'mod. Kienu minn tal-ewwel qegħdin jixorbu l-kafe Eh, pari passu ma' Venezia. Venezia għandek l-istess situazzjoni fejn l-iskjaf u kol jgħat eh, jgħat idakkar din ix-xarba l-ġdida Li hu interessanti fuq Malta hu illi eh, l-istess kardinal illi kienet jistudja fuq iċ-ċikkulata, mela il-Knisja tibda tinduna, speċjalment in-naħa ta' fuq iċ-ċentru tal-Ewropa u n-naħa ta' fuq mhm. tal-Ewropa, eh, il-kafe u ċ-ċikkulata jibdew isiru ftit ftit pjuttost popolari. Irridu nżommu f'moħħna li ċ-ċikkulata ġejja mill-Amerika Ċentrali, illi kienet għadha kif tiġi skoperta. Eżatt. Fi żmien meta inti biex tasal l-Amerika għandek xarejn tlieta jekk il-bambin iħobbok u ma jirraqlekx il-bastiment. Jirnexxilek tasal. Jekk jirnexxilek tasal, ġifri għandek it-traġitt lem u mbagħad tintendi t-traġitt lura. Eh, il-kafe ġej mill-vant nofsani u mill-Afrika ta' fuq, pjuttost iżjed iżjed viċin Referenzi għal kafe fuq livell internazzjonali jaqbżu l-1631 ħafna iżjed, juri għanna għanna kidbit ta', ta Ingliżi feqdin jgħidu din ix-xarba sewda eh, u morra, ġifiri hemmhekk għandek dik li bl-Ingliż nsejħu acquired taste, ġifiri inti għandek tomiet illi mintix imdorri illi li tixrobhom jew tikolhom illi t-tomom, allura eh, tiddeċiedi li ma tikkonsmax dak il-prodott. Dal-istess eh, kardinal eh, qabbat patri Malti Domenico Magri biex jiktiblu trattat xjentifiku tal-esperjenzi tiegħu tal-vjaġġi li jagħmel Monte Libano, ġifieri bej wieħed u ieħor qed nitkellmu fuq is-Sirja hawnhekk bej wieħed u ieħor. Eh, dana mar hemmhekk fuq missjoni ta' predikazzjoni biex ixerret il-kelma ta' Alla u kemm jista' jkun jikkonverti nies. Eh, u fit-triqtu lura fost affarijiet oħra dan eh, iltaqa' ma' bosta eh, Arab misilmin illi kienu qegħdin jikkonsmaw il-kafe. Da fl-1658 kiteb studju xjentifiku fuq saħansitra kif tipprepara l-kafe. Dana imur lil in mu wieħed mill-iżjed kodba jew trattati li kienu jistudjaw dak iż-żmien li narawhom ippubblikati bħalissa ehm, vizavi l-kafe. Eh, dan qed nirreferi għal kitba ta' ċertu Franċiż Sylvestre Dufour li fl-1671 kiteb fuq tliet ċarbit ġodda li daħlu fl-Ewropa. Li huwa interessanti u li morna minn min xorb li huwa pjuttost dipressanti bħall-inbid u l-alkoħol, għal xorb li huwa stimulanti. Qed tinsejjaħ iċ-ċikkulata xorb ukoll minfħabba u dan huwa wieħed mill-iżbalji li qed isir ukoll lokalment fejn tajjeb li nżommu f'moħħna qed nagħmlu referenza għaċ-ċikkulata fis-seklu sbatax. Imma ċ-ċikkulata llum qed nippreżentawha bħala ċikkulata solida biex tikolha. Meta f'dak iż-żmien iċ-ċikkulata kienet. Kont tixrobha. Kont tixrobha. Fil-fatt, il-Kurja hemm pittura Mela fir-refettorju ta' Casa Manresa, ġewwa il-Kurja tal-Isqof fil-Furjana, hemm rappreżentazzjoni sabiħa ħafna tal-lodda illi wieħed biha eh, kien seta' jipprepara kemm il-kafe u kemm eh, iċ-ċikkulat. Ġifieri immaġinaw f'sitwazzjoni bħal din, għax dan huwa dokument ieħor, dan huwa Wieħed mill-isbaħ dokumenti li għandna viżivi ta' mhux miktub. Mhux miktub. Iżda viżiv. Dana Leonetti, il-pittur illi eh, fl-1762 pitter l-istess l-istess eh, refettorju eh, jatina xaktarx xi darba forsi nippubblika. Interessanti. Għamilna ftit riċerka fuqha. Xaktarx illi kien Malta jew inkella studja x'kien x'kien hawn Malta bejn Marzu il-prodotti kollha li nsibu Dan din hija sala pjuttost kabbarija, qisu għaxar metri b'erba' metri, u ma' kull il-ħitan huma kollha miksijin. Pittura fuq it-tila, kull pannell huwa ispirat minn parti mit-Testment il-Qadim, imma taħt kull pannell għandek ukoll ikel, rappreżentazzjoni tal-ikel. U huwa rappreżentazzjoni ta' ikel li ssib f'Malta. Fih pereżempju nsibu bħala dokument, bħala arkivju jekk nistgħu nsejħulu hekk ieħor, il-otkas it-tadama it-salza ma kienx teżisti, it-tadama kienet frotta għalhekk mhm. pomodoro bit-Taljan, ġifri din it-tuffieħa, it-tuffieħa ta' depp illi eh, hemmhekk naraw li f'dak l-istess spazju li tkellimt fuq inti it-tadam qiegħed mal-frott. Ġifieri tkun tikolha bħal frotta. Huwa biss lejn nofs is-seklu 19 li nibdew insibu l-ewwel referenzi għat-tadam u l-kulur tat-tadam, il-kulur aħmar pereżempju fuq l-għaġin jew it-slazzi bit-tadam. Ġifieri hemm dan il-proċess illi ftit ftit qegħdin nippruvaw niftħuh. Noel, ħa nieqfu għal pawsa qasira. Ħadt pjaċir nisimgħek f'din in-nofsija. Konvint li fit-tieni parti tal-programm ħa tgħidilna wkoll fuq ir-riċetti. kif ukoll fuq il-pubblikazzjonijiet tiegħek. Inkunu magħkom wara din il-kanzunetta. Nisimgħu lil Kantera flimkien ma' Hooligan bil-kelma t-tajba. Lura programm hemm jien u Lina Stas flimkien mal-mistieden tiegħi Dr. Noel Buttigieg fil-programm hemm mill-arkivji fuq Net FM kif ukoll netfm.com.mt. Noel, konna qed nitkellmu l-ewwel fuq il-kafè. Bottegi. Seklu 18 l-Arkivju Nazzjonali hemm serje kbira ta' dokumentazzjoni dwar il-bottegi l-aktar għall-erja għall-parti tal-belt u l-inħawi. Fl-Arkivju Nazzjonali fir-Rabat, kif qed tgħid tajjeb inti, jiena rnexxieli nsib din hija dan huma fil-bidu semmejt ix-xogħol arkivistiku li jrid isir. Dawn huma l-proċessi li rajt jiena qegħdin ġo kaxxi li filwaqt li dawn ġew magħżulin skont l-annu tagħhom. Mhumiex fi stat kronoloġiku, ġifieri inti m'għandekx bħal tal-Inkwiżizzjoni jibda minn Jannar u jispiċċa f'Diċembru. Le, le, le, le, ġast sena biss. M'hemm xejn minn dak. It-tieni problema li hemm hi li dawn lanqas biss ġew ikkatalogati b'mod li inti għandek il-folios qegħdin wara xulxin, allura meta biex tagħmel referenza. Lanqas paġinazzjoni. Paġinazzjoni m'hemmx. U l-aspett l-ieħor li hu, li hemm hu li xi kultant, pereżempju, tibda taqra każ u f'daqqa waħda dal-każ jieqaf. u eh, tfittex ġo kaxxa oħra u waħdek tinduna li tajt eh, dan dan huwa l-istess isem tal-istess sena tal-istess sena u tibda taqqadhom allura xi ħaġa li għamilt jiena fis-sempliċità tiegħi għax minix arkivista u illi kultant żmien kont naqqad daw l-affarijiet flimkien biex biex appuntu min jiġi biex jaraħħom warajja ikun jista' ikun jista' jaħdimhom aħjar. Fil-fatt eh, tajjeb li ngħidu li dawn bdew jiġu katalogati, paġinati bidu tas-seklu 18 u l-qudiem ħajkunu eh, aċċessibbli fuq il-sit eh, tal-Arkivju Nazzjonali. Ekku, ehm, ġifiri, f'daw dil-ispjega kollha kienet minħabba li jiena sibt żewġ listi waħda 1760 u oħra 1784, illi fihom insibu dawk kollha li kellhom liċenzja biex joperaw u jbiegħu xi ħaġa ġewwa l-inħawi tal-Port il-Kbir. Jiġifieri inti għandek il-Belt, l-Isla, Bormla, Birgu u l-Furjana. La konna qed nitkellmu fuq il-kafe biex nagħtikom togħma tajjeb biex nibqgħu fit-tema. Fil-Belt biss konna nsibu 25 ħanut tal-kafè illiċenzjat. 25. 55 fl-inħawi tal-port sħiħ, ġifieri meta tara l-intensifikazzjoni tal-konsum tal-istess prodott. Il-listi huma sbieħ minħabba li inti tara kemm għandek minn qed tibigħ il-merċa, minn qed tibigħ l-injam, minn qed tibigħ ix-xaħam, minn qed tibigħ l-ispirti, U il-liċenzja kienu daw kienu retti fuq il-liċenzja. Ġifir, per eżempju, jekk inti kellek dverna u konta tbieħ l-ispirti, ma stajċ taqbad u tibda tbieħ li kell, per eżempju, jew inkella tbieħ il-kafe natu kas, kellhom dik li tsejjaħ memorandum, eh, fil-kas ta' dverni la semmejna dverni, intri tieħu ġurament fuq l-artal ta' San Martin, illi għadok kif ċelebrajna l-festa tiegħu. Ftit ilu. Eh, inti rrit, u rrit tagħti donazzjoni. Eh, Luk kal nħarsu lejn il-furnara, per eżempju, u peress li l-furnara u mal-qalbi ħafna tajb il nejċa ħaġa malajr fuqom, il-kunċett ta' furnar huwa differenti minn tagħna. Furnar, furnar kien biss joffri servizz tal-forn. Il-ħobs kont tamlu d-dar. u mbagħad teħdu għand il-furnar biex jaħmihulek. Kif konna nagħmlu nhar ta' Ħadd bid-dix Qabel ma kellniex forn id-dar. Għax ma kellniex forn id-dar jew inkella minħabba l-konvenjenza jew ħafna nies jgħidu minħabba t-toma tajjeb, forsi dawk is-semmija tagħna li bħalissa taqbadhom eh, memorji, nostalġija ta' Imma naraw li fit-tmiem u f'dawn il-dokumenti Nifhmu illi l-furnar jibda japplika għal żewġ aspetti oħra, molinaro, jiġifieri biex jitħan il-qamħ, u panettiere, jiġifieri biex jagħmel il-ħobż. Dawn kienu tliet liċenzji separati illi eventwalment lejn tmiem is-seklu tmintax jibdew jingħaqdu flimkien. Jiġifieri hawn naraw it-twelid tal-furnara professjonali. Tajjeb ukoll illi ngħidu, ladarba qegħdin niċċelebraw l-arkivji, illi hemm bosta għal dawk li jkunu interessati li jagħmlu riċerka fuq il-ħwienet u fuq servizzi marbutin ma ikel, ma xorb, ma ħajjata, ma mastrudaxxi, ma ħaddieta. Dawn jibqaw tilajn, jibqaw tilajn. Għas-seklu 20. Eh, Sas-seklu 20. Eh, jien familjar ħafna ma xol ta' seklu 18, ġivir ma nazzardax illi nkun pruzuntu sawnek konat informazzjoni li miex li miex eh, ġusta. Fis-seklu 18 ma kienx hemm il-kunċett ta' indirizz. Ġifieri meta wieħed kien japplika eh, dan normalment kien jitniżel li semmu l-kunjom. Anka l-istatus animaru ma jagħmlux referenzi għal ma jagħmlux. Eh, sempliċement forsi l-erja tal-post. Eh. Ġili li kienu jagħmlu kienu jagħtu jgħidlek viċin id-dua balli. Ekku. Ġifieri inti għandek sezzjoni tal-belt qed jagħmlu referenza liha. Balzonetta għal Furjan, ġifieri M'għandekx it-triq u l-indirizz, imma iżjed ma nitilgħu viċin tagħna, hemmhekk nibdew naraw li d-dokumentazzjoni, d-dettall fid-dokumentazzjoni jsir ħafna iżjed rikk, u hemmhekk xi ħaġa li għadna ma għamilniex huwa għadna ma għamilniex pereżempju food mapping tal-belt u l-inħawi ta' madwar il-Port il-Kbir, fejn għandna din l-informazzjoni biex nifhmu wkoll pereżempju n-nies kemm kienu jridu jimxu biex jinqdew għal ċertu affarijiet. Uħud mill-affarijiet kienu ovvji, Per eżempju, jekk int irid tixtri l-ħut, ridt tinżel fejn illum hemm il-Victoria Gate minn fejn illum tirkeb għal fast ferry biex tmur Għawdex. Dik in-naħa t'hemmhekk hemmhekk kien hemm kien hemm il-pixkerija u hemmhekk kien jinta it-telgħa tal-lies fil appuntu taħt isfel tat-telgħa tal-Madonna tal-Lies hemmhekk kien jintramaw kienu jintramaw iżjed minn kollox kienu kemm ħafna bejja tal-ħut. Jiġifieri jekk trid tixtri l-ħut, Gandolf li għandna deskrizzjonijiet sbieħ dawk li nsejħulhom travel accounts, sewwa il-travel journals. Mhm. Eh, Interessanti ħafna. Li huma eh, darbohra aspett aspett mill-arkivju li huma sar ħafna xogħol fuqhom imma jixtu ħafna dawl fuq il-ħajja ta' kuljum tal-Malti u tal-Awċi. Eh, ġifieri hemmhekk għandek għandek dat taħlit kollu. Jien nixtieq li xi darba forsi Ikollna studenti li jinteressaw ruħhom ukoll fil-kastijar tal-ikel li nagħmlu l-idea ta' food mapping. Din xi ħaġa li ġrat barra minn Malta, pereżempju għadha kif issir riċentament daqs ħames snin ilu ġewwa Pompei. Interessanti. Ġifieri hemm elementi li forsi dak li jkun ma jaħsibx li hemm dak il-potenzjal mill-ftit informazzjoni li hemm li toħroġ stampa ħafna iżjed ċara tal-ħajja matudina tal-Malti u tal-Għawdxi. Noel, l-eqdem riċetta. L-tqajt magħha. Mistoqsija tajba. Mela, bħala la semmejt il-kafe, waħda minn tal-bidu illi tina numru ta' dettalji. E, hija puntu e, Domenico Magri 1658 illi dana jispjega lil dan il-kardinal li inċidentalment dal-kardinal ġie mqabbad minn Papa Alessandru Seba, illi kien ukoll inkwiżitur f'Malta mhm. qabel ma sar Papa. Eh, dana il-Kiġi kien kien Fabio Kiġi bil-1633 u 1636 kien f'Malta. għamil it-teżi tiegħu. Eh, Kenneth Gambin għamil it-teżi tiegħu. Kenneth Gambin u anka jidilli kiteb eh, Don Vincenz Borg. Vincenz Borg. Eh, Għandellem il-memorja tiegħu. Għamil biċċa xogħol ukoll kbira fuq dak saħan sitrara id-dokumenti tiegħu ġewwa l-Vatikan. Li qed tipprova nasalu li hemmhekk Domenico Magri jagħti deskrizzjoni U fost affarijiet oħra wkoll isemmi affarijiet bħal pereżempju jekk inti membru tal-kleru u trid tibqa' mqajjem titlob, il-kafe jagħmillek tajjeb. Jekk int student u trid tibqa' tistudja, il-kafe jagħmillek tajjeb. Imma trid toqgħod attent għax jagħmillek l-ħsara fid-demm, jagħmillek l-ħsara fil-fwied. Jiġifieri diġà kien hemm dawn il-ħsibijiet ta' dak iż-żmien, imma wkoll jagħti r-riċetta u fost affarijiet oħra Tajb illi, isna ħanamlu fuq il-kafellu. Il-kafe huwa kikka, iżi għandek zerrija, din normalment kienet tkun ħadra. Law ma tittamel huwa tinkalja, wara tinkalja trid titħana. Daw ma kellhom xodot bħalma nafuhom l-odot tal-lum, ġifier ħafna drabi meta kien jitħan kien ikun hemm trap imma wkoll kien hemm kun hemm frak. Domenico Magri jgħid qed jagħti riċetta u qed jgħid fost affarijiet oħra illi trid tajt tħallih joqgħod u dak il-ħin biex tħallih joqgħod dan huwa żmien fejn m'għandekx arloġġ fidejk inti jekk ma se tisma' l-arloġġ tal-knisja doq mhux se tkun taf x'ħenu. Dan qed jgħidilhom il-dawk li kienu ħajinteressom li jduqu l-kafe biex iħalluh joqgħod il-għala. Minħabba li dawn il-frammenti, li kienu jibqgħu mdendlin fil-likwidu, trid tagħtihom ċans jinżlu fil-qiegħ. U jgħid, Ikun tajjeb illi tgħid il-Kredu sakemm tagħtihom ċans illi dawn illi dawn joqogħdu. Li jgħid ukoll hu jagħti jagħti pariri minħabba li kien jaf illi t-tomit tal-Maltin imma anke tat-Taljani, li għalihom kien qed jinkiteb dan għal iżjed milli għat-Taljani, għall-poplu ta' Ruma, Da qed jgħidilhom tistgħu iżidulu l-imsemer ta' qronfol, tistgħu iżidulu z-zokkor. Jiġifieri dana kien jaf illi kien hemm kien hemm dawn l-elementi. Issa, ir-riċetti. Tajjeb illi ngħidu illi riċetti fis-seklu 16, 17 u 18 huma skarsi ħafna. Dawn huma rari bħad-djamanti. Għandna kollezzjoni sabiħa tal-1700 48, li huwa manuskritt miktub x'aktarx minn Sqalli għalkemm il-kuljom huwa komuni wkoll f'Malta. Dan huwa Michele Marcheca. 1748 dan qed jikteb il-ktieb tas-sigrieti tiegħu, manuskritt. Tas-sigrieti. Is-sigrieti tiegħu, ġifieri meta inti għandek il-kunċett ta' kok jibda jiżviluppa fil-kunċett ta' xef. Dak kif nifhmuh illum. Jiġifieri inti għandek lil xi ħadd illi huwa illi qed jimmaniġġja, qed jieħu ħsieb kċina, pjuttost tkun kċina kabbarija fejn għandek bosta nies qed jaħdmu miegħek, għandek bosta koki qegħdin jaħdmu miegħek, u inti bħala x-xef tipprepara dawk is-sigriet tiegħek, dik ir-riċetta biex imbagħad il-koki daw jieħdu ħsieb isajruha u jsajruha sew. Da Mar Keka ħallilna kollezzjoni ta' madwar qisu disgħin riċetta Illi huma bosta minnhom huma relatati mal-ħelu. Imma barra minn hekk u mbagħad issib deskrizzjonijiet żgħar. Ir-riċetti tas-seklu sitta, sbatax u tmintax mhumiex ir-riċetti kif nafuhom illum. Jiġifieri għandek għandek l-ewwel nist dan kien ikun paragrafu normalment deskrizzjoni. Mela, issa itfa' l-bajd u ħawtu mat-tqigħ. Kemm bajd? Kemm tqieq. Huma kienu jassumu illi taf illi inti biex tagħmel jien naf kejk għandek bżonn daqshekk ammont ta' tqieq u daqshekk ammont ta' bajt. Jiġifieri hemm dan in-nuqqas, alright, u fiħdan fiħdan Heritage Malta li qegħdin nagħmlu li ilna nagħmlu issa għal dawn l-aħħar tmien snin fiħdan Taste History huwa appuntu li nippruvaw nerġgħu niskopru imma nerġgħu inqajmu għarfien u interess f'daw it-tomiet ta' kif kienu, ta' kif kienu fil-passat. L-ewwel, l-ewwel challenge li hemm huwa dan. Ġifieri int m'għandekx ingredjenti, mhm. ġieli mhm. jsemmulek kemm ingredjenti. Mela, ikollok l-ingredjenti m'għandekx il-kwantità. Eh, u imma mbagħad għandek ukoll aspetti fejn jassumu nagħtu każ qed jassumu li inti l-lew stritt tal qabel ma tibda tħaltu. Ġifieri hemm dawn l-elementi li huma pjuttost gustużi li jekk m'għandekx lil xi ħadd li għandu l-għarfien, isibha pjuttost diffiċli li appuntu jinterpreta l-istess riċetta. Biss naħseb l-iżjed ktieb ta' riċetti importanti għalina bħala Maltin huwa lejn l-aħħar tas-seklu dsatax fejn fl-1494 E. L. Vella ppubblika l-ktieb tal-kċina. Dan huwa l-ewwel ktieb li nafu bih s'issa li miktub bil-Malti. u li fih hemm miġburin Miktub bil-Malti. dan huwa miktub mill- bil-Malti, ġie ppubblikat, apparentament kien suċċess kbir għax dan ħareġ tliet edizzjonijiet oħra, it-tielet edizzjoni toħroġ fl-1936, jiġifieri ara kemm kien hemm domanda għalih. Naf, ma nistax ngħid li hemm kwantitajiet, imma naf ammont ta' nies, 20, 30 ruħ, illi għandhom waħda minn dawn it-tliet kopji. Hemm min għandu t-tliet kopji kollha, ġifieri baqgħu fil-familja jew nxtraw mingħand familja daw, eh, illum huwa dokument importanti għax jixħtu dawl eh, il-vera sabiħ fuq eh, kif il-kultura kulinari Maltija żviluppat. Hawnhekk nibdew naraw pereżempju illi l-fenek għadu marbut mar-raħal. Ir-riċetta jisimha fenek la kampanjola. Naraw illi minn daw id-disejn riċetta, mit riċetta, huma tlita biss li fihom il-patata, Imma dawn huma x'kien qed jiekol il-Malti. Jiġifieri għandek ukoll dawn l-aspetti allura interessanti illi wieħed jibda għal interess fir-riċerka illi tkompli tipprova tifhem x'qed jiġri. Ekku. No, il-perjodu Ingliż, fil-fatt kont se nsaqsila aktar qabel, kien hemm progress? Mela tajjeb illi din hija xi ħaġa dibattibbli ħafna. Ħafna nies jgħidulek illi l-Ingliżi qerdu l-kultura kulinari Mediterranja Maltija. Tajjeb illi nżommu f'moħħna li l-Malti ma kienx jara lilu nnifsu bħala Mediterranju, daqs kemm it-Taljan ma kienx qed jara lilu nnifsu bħala Mediterranju. Għall-benefiċċju tas-semmiegħa, kif kien iħares il-Malti lejhn? Il-Malti l-ewwel u qabel kollox kien Kattoliku. Jiġifieri jiena ngħid, meta niltaqa' miegħek ngħidlek jiena Noel u jien Kattoliku. Il-kunċett ta' nazzjon, għadu mhuwiex xi ħaġa li wieħed kien jipprattika fil-mentalità tiegħu. Ġifieri, tajjeb li nħarsu lejha l-ewwel ma rridu nħarsu lejn huwa dak l-element. It-tieni ħaġa hi li kultura kulinari ma kinitx meqjusa bħala xi ħaġa li tiddefinixxi nazzjon minn ieħor. Ma kinitx. Kienet pjuttost, imma, x'tiekol biex tiddefinixxi bejn reliġjon u ieħor. Ġifieri jekk inti naf li inti ma tikolx il-majjal, allura b'mod awtomatiku jien naf li inti Mislem. B'mod awtomatiku. Jekk naf li jiena niekol il-ġobon nhar ta' Erbgħa, jiena b'mod awtomatiku naf li illi illi jiena m'iniex m'iniex m'iniex Kristjan, m'iniex Kattoliku, ġifieri hemm- hemm l-ikel jagħti kien qed jagħtik dak is-sens Jagħtik ta' identità. ta' identità. Identità reliġjuża iżjed minn kollox. Huwa ħafna iżjed viċin tagħna illi bdejna l-ikel inqisuh ukoll bħala mezz ta' kif inkomplu niddefinixxu l-identità tagħna. X'- x'qed nipprova ngħid? L-Ingliżi, u dan mir-riċerka mill-Imperokollu, mill-Imperu kollu, Hemm bosta letteratura li tindika li l-Ingliż qatt ma pprova jimponi fuq is-sudditi tiegħu l-ikel Ingliż. Fil-fatt, l-ikel Ingliż pjuttost iddakkar mill-influwenzi kulinari ta' postijiet li l-Ingliż kien mar jgħix fihom. Il-patata, pereżempju. Il-patata hija alternattiva tan-naħa ta' fuq tal-Ewropa. Hawn Malta Tajjeb illi ħafna nies jgħidu l-Ingliżi daħlu l-patata mhuwiex minnu. Ftit ilu semmejna l-refettorju tal-Manresa House ġewwa, jiġifieri il-Kurja tal-Isqof ġewwa l-Furjana, u hemmhekk hemm immaġini tal-patata. Li hu l-iżjed interessanti imma hi illi l-patata minn dak il-frott, minn dak il-frott u l-ħxejjex u l-laħam u l-prodotti kollha, il-patata mitfugħa mal-art. Il-għala? Għax il-patata kienet meqjusa bħala ikel alternattiv. L-iżjed prodott importanti huwa l-qamħ. Iż-żewġ prodotti l-oħrajn li huma importanti huma bla dubju iż-żejt u l-imbit. U l-imbit. Kif jgħid Brodell? Eh, Brodell din hija t-Trinità Mediterranja. Brodell li sejħilha t-Trinità Mediterranja. Ma kienet it-Trinità Mediterranja tmur lura anke fi żmien ir-Rumani. Allura u Malta nerġgħu naraw anke mill-aspett ta' arkeoloġija, ix-xogħol li qiegħed isir eh, f'dak is-settur, xogħol importantissimu ħafna fejn qegħdin ukoll nifhmu ukoll l-aspett tal-ikel minn dokumentazzjoni minn arkivju naqra waħda differenti. Eh, dak li huwa l-arkivju arkeoloġiku, ġifieri inti għandek għandek dawn is-sistemi kollha illi meta tpoġġihom kollha flimkien anka fih dan pereżempju l-Palazz tal-Inkwiżitur ma kaf postijiet oħra fil-belt. Palissa qegħdin eh, qed tisir ħafna xogħol fuq iċ-ċeramika natu każ. Xi ħaġa li tinteressani ħafna mhm. jien huma dik li bl-Ingliż tissejjaħ material culture, jiġifieri l-affarijiet materjali li jiddefinixxu li jiddefinixxu poplu. U dan speċjalment fil-kotba tar-riċetti ta' żmien l-Ingliżi, allura inkluż dan ta' E.L. Vella, naraw l-għodot li kien ikollok bżonn għax ħafna nies jaħsbu fuq l-ikel. Imma inti riċetta għandek żewġ affarijiet li huma importanti ħafna għalik, L-ewwel ħaġa li hija importanti hi jekk għandekx l-ingredjenti. It-tieni xi ħaġa importanti jekk għandekx l-għodda biex tipprepara dawk l-istess igredjenti. Sew. Jiġifieri hemm hemm hemm dawn l-elementi illi jibdew joħorġu anke kif jiddiskrivuhom bħala għodod illi wieħed għandu bżonn, jiġifieri dawn huma l-ktieb tar-riċetti u l-ktieb tar-riċetti qed jagħtina mhux biss l-ikel, kliem interessanti bħal pereżempju mindill. Il-mindill hija dik ix-xibka illi żżomm l-istonku mal-muskoli taż-żaqq. Ħafna drabi aħna nużawha biex ingerbu l-falda fiha. Illum tiġi lesta f'xibka tal-plastik. Eh, imma għandek dan il-klim ġifri anka mill-aspett ta' studju tal-lingwa, il-ktib tar-riċetti jiftaħ dawn it-twieqi kollha varji fuq eh, fuq minn konna. No, l-ħin kważi għaddina, konvint li ħanarġa nistiednek fi programm ieħor quddiem għax għandek ħafna u ħafna xi tgħid. Biss, l-aħħar mistoqsija, il-gwerra, il-black market. Kellek eh, paper interessanti fuq dan is-suġġett fil-qosor. Mela, Jiena nħobb ngħid illi eh, il-gwerra hija minna nifisa eh, eh, tnissel biża fost il-poplu kollu. Biss fil-każ ta' Malta Mhux biss ma kienx hemm biża', imma kien hemm perjodi fejn sfortunatament fl-istorja dejjem ngħidu li l-Malti bata ħafna il-ġuħ. Fil-verità l-Malti bata ħafna ġuħ qisu mit-tielet kwart ta' l-1941. Għandna kitbiet gustużi bħal per eżempju l-kitba ta' Ġużellu l-Mercer fejn qiegħda tgħid qed jiskanta kif fis-sajf tal-41 għadek issib tixtri l-ġilat u kulħadd jilgħaq il-ġilat barra. Dan qed jiskanta kif il-Gvern Ingliż mhux qed jieħu pożizzjoni biex jibda joħloq sistema ta' razzjonar ta' prodotti tal-ikel u qed iħalli l-Malti jagħmel din il-ħela meta quddiemhom hemm futur li huwa inċert ħafna. Sal-aħħar tal-41 jibda jberraq. Mat-tielet xahar ta' 42 hija ċarissima illi f'Malta, speċjalment fl-inħawi tal-Port il-Kbir, jibda ifaqqa' l-ġuħ u jibda jfaqqa' l-ġuħ bil-kbir. Il-problema kbira li kellna kienet illi l-frekwenza tal-konvojs lejn nofs il-41 ma tibqax magħna, tibda tonqos, allura hemmhekk kellna problema kbira ta' proviżjon. Malta ma tistax tgħix, ilha f'din is-sitwazzjoni għal bosta snin, kellna ftit ilu l-inkwiet bil-pandemija u wieħed mill-ewwel rajnihom anke fuq it-televiżjoni barra minn Malta. In-nies ma marrux jieħdu l-inbid jew il-ħalib, marru jieħdu l-pakketti tat-tqigħ. Marru jieħdu l-pakketti tal-ħmira biex jagħmlu l-ħobż id-dar. Eh, dak iż-żmien kien hemm kien hemm kien hemm kien hemm din is-sitwazzjoni u kienet fit-42 bla dubju ta' xejn kienet sitwazzjoni mwera. Eh, li provajt niddiskuti eh, f'dak ir-riċerka tiegħi kienet eh, kif il-black market ġi mħaddem u minn riċerka ħarreġ ċar illi tant kemm kien hawn ġuħ illi l-gvern Ingliż għażel illi ma jikkastigax bl-addoċċ in-nies li kienu qegħdin jippruvaw jaraw kif jibqgħu ħajjin. Grazzi Noel interessantissimu. Ovvjament kieku kellna aktar ħin konna nibqgħu għaddejjin u konvint li semmija ħadu gost topik li jinteressu. Nawguralek tal impenn, aktar riċerka, aktar studju u aktar pubblikazzjonijiet. Grazzi lilek. Jien u dan stas nerġa' nagħmel appuntament ieħor għal magħkom fil-programm mill-arkivi bħallum ġimgħa fit-8 nofs ta' flaxija fuq netfm u netfm.com.mt. Dan il-programm kif ukoll programmi oħra mhux għandha fuq dan l-istazzjon wieħed jista' jerġa' jismagħhom permess tas-sit net ondemand.mt fis-sezzjoni tal-poddati.